Здається, це йому подобалось. А я так вільно брехати Лідії не міг. Анонімний лист? Ви ви отримали анонімний лист? Невже вона цього не знала? Чи справді вона єдина нічого не чула? Та певне, коли я пригадую Лідію, найдорожчим для мене лишається той її образ коли вона стоїть переді мною вночі і дивиться на мене щасливими очима і торкається моїх рук своїми руками, щоб упевнитись, що я реальний і живий. І робить це, не звертаючи ніякісінької уваги на мовчазну цікавість сусідів, їхні здивовані погляди. Ніхто не міг би описати те променисте світло, що струменіло з її очей, сяйво її обличчя, той любий вираз, який змушував мене стримуватись з усіх сил, щоб не схопити Лідію в обійми і не втекти з нею зараз же. Лідія була закохана і щаслива. Так, так і вільна у поводженні. Вона раділа щиро. Я ще ніколи не бачив її такою. Надходили і інші вболівальники. Багатьох я не знав. Придибав і дядечко Соньє, вигляд якого мене розсмішив. Певно, дончин приклад змусив його подолати страх про який лише я здогадувався. Він мовчки потиснув мені руку, мов людині, що повернулася з далекої дороги. Здавався схвильованим, і слово честь його хвилювання мене розчулило. Де ж пак майбутній тесть? Людей перед будинком уже зібралося чимало. Ті, хто спізнився, розпитували тих, хто прийшов раніше, і в садку стояв справжній лемент. Нарешті на ганку з'явилися обидві небоги вдови Шарло. З-під пальт виглядали такі, як я і уявляв собі, кумедні нічні сорочки. Коли вони спитали, що сталося, знявся загальний сміх. Ви щойно встали? Так, вони щойно встали, вони нічого не чули. Насмішники вже забули, що й самі тремтіли неабияк. Але один голос передолав глузування, і голос цей не сміявся. Скажіть но, ну, а це що таке? Тарнек тримав у руці пляшку, дуже схожу на молочну, але закорковану скляною затичкою. Обережно, обережно, всередині рідина, вона булькає. Я знайшов її під вікном. Він поставив знахідку на перший приступок ганку і обережно її відкуркував. Дивний запах. Не слухайтеся, це це, це може бути. Гляньте, воно воно ніби дивиться. Тажник відірвав одверху сабо клаптик старої шкіри крапнув на нього трохи рідини, шкіра засичала і на очах розтанула. Присутні відступили запала тиша, всі дивились на мене. Я відчув, як Лідія стисла мою руку. А мені було соромно під цими співчутливими поглядами, соромно за хвилювання Лідії. Ту пляшку із сірчаною кислотою, хай і грець я сам підклав на зумисне потоптаний квітник під вікном. Комедія та й годі. Можливо, треба було запам'ятати прізвище кожного, хто був там, їхню поведінку, зауваження, їхній подив чи схвильованість, але ніхто не хвилювався більше за мене. Хтось навіть нагадав мені зателефонувати до поліції. Лишившись біговисько цікавих, я подався до птілі дов. Звісно, разом зі мною пішли Лідія